ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون Waoni wale waliofanya urafiki na watu ambao Mwenyezi Mungu amewakasirikia hao si katika nyinyi wala si katika wao na huwapa kwa uongo na hali kuwa wanajua. A'adda Allahu lahum adhaban shadidan innahum saa ma kanu ya'malun. Mwenyezi Mungu amewaandalia adhabu kali kwa hakika waliokuwa wakiyatenda ni maovu kabisa. Ittakhadhu aymanahum junnah جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين wamefanya viapo vyao ni ngao na wakaipinga njia ya Mwenyezi Mungu basi hao watapata adhabu ya kufedhehesha لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون hayatawafaa kitu mali yao wala watoto wao mbele ya Mwenyezi Mungu hao ndiyo watu wa motoni humo watadumu milele. Yawma yab'athuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala shay. Ala innahum humul kadhibun. Siku atakayowafufua Mwenyezi Mungu wote wamuapie kama wanavyokuapieni nyinyi na watadhani kuwa wamepata kitu kwa hakika hao ndiyo waongo istahwadha alaihim ash-shaytan fa ansahum dhikra ulaika hizbu ash-shaytan ala حزب الشيطان هم الخاسرون Shetani amewatawala na akawasahaulisha kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Hao ndiyo kundi la shetani. Kweli hakika kundi la shetani ndilo lenye kuhasirika. إن الذين يحادون الله ورسوله ulaika fil adhallin hakika wanaompinga Mwenyezi Mungu na mtume wake au ndiyo miongoni mwa madhalili wa mwisho kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyyun aziz Mwenyezi Mungu ameandika hapana shaka mimi na mtume wangu tutashinda hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu mwenye kushinda.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 hata wakiwa ni baba zao au watoto wao au ndugu zao au jamaa zao hao ameandika katika nyoyo zao imani na amewapa nguvu kwa roho itokayo kwake na atawaingiza katika mabustani yapitayo mito kati yake humo watakaa daima Mwenyezi Mungu awe radhi nao na wao wawe radhi naye hao ndio hizbullah kundi la Mwenyezi Mungu Hakika kundi la Mwenyezi Mungu ndilo lenye kufanikiwa. Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Ewe mtume huwaoni wanafiki waliofanya marafiki watu ambao Mwenyezi Mungu ameghadhibika nao Hawa wanaofanya urafiki si katika nyinyi na hao wanaofanywa ni marafiki pia si katika nyinyi. Na wanaapa kwa uongo na huku wanajua kuwa wao ni waongo. Mwenyezi Mungu amewatengenezea hawa wanafiki adhabu ya mwisho wa ukali. Hakika vitendo vyao walivyokuwa kivitenda vya unafiki na kuchukua viapo vya uongo ni viovu mno. Wamefanya viapo vyao kuwa ndiwe viwe ni kinga kuwa kinga wasiuliwe wenyewe na watoto wao wasiwe mateka na mali yao yasiwe ngawira. Kwa hayo wakaizuilia njia Mwenyezi Mungu basi watapata adhabu ya fedheha. Mali yao na watoto wao hayatawalinda na adhabu ya Mwenyezi Mungu hata chembe. Hao ni watu wa motoni wa kudumu humo milele. Siku watapowafufua Mwenyezi Mungu wote watamwapia kuwa hakika wao walikuwa ni waumini kama wanavyokuwa pia ni nyinyi hivi sasa. Na wanadhani kuwa kwa kuwapa kwa huku ni ujanja utakaowafaa. Ama kweli hakika hawa wamefika ukomo wa uongo. Shetani amewatawala na amewasahaulisha kumdhukuru Mwenyezi Mungu na kukumbuka utukufu wake. Hao ndiyo kundi la shetani. Ama kweli, hakika kundi la shetani ndilo lilofikilia mwisho wa kuhasiri. Hao wanaomfanyia inda Mwenyezi Mungu na mtume wake. Hao ndiyo katika hisabu ya waliofikilia ukomo wa udhalili. Mwenyezi Mungu amekata hukumu. Bila shaka mimi na mtume wangu tutashinda. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu zilizotimia, hashindwi na yeyote wakutii watu wanaomsadiki Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho wanapendana na wenye kumfanya uadui Mwenyezi Mungu na mtume wake hata wakiwa ni baba zao au ni watoto wao au ni ndugu zao au ni jamaa zao hao ambao hawafanyi urafiki na wanaompinga Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ameithibitisha imani katika nyoyo zao na amewaunga mkono kwa nguvu zinazotokana naye mwenyewe na atawatia katika mabustani pita yomito kati yake wakikaa humo milele. Neema zake haziwakatikii. Mwenyezi Mungu amewapenda hao na wao wamempenda. Hao ndio wanaoambiwa kuwa ni katika Hizbullahi, yani kundi la Mwenyezi Mungu. Hakika ni kweli kundi la Mwenyezi Mungu ndilo lenye kufuzu.